Mieniło się wisko, od, odsłona czwarta. No, przynajmniej chyba czwarta. A ponieważ e, dzisiaj jeden z podcastów obchodził urodziny, w związku z tym pieśń na cześć podcastu i podcastera. Happy birthday to you. Happy birthday. birthday. Sakavarai Besnaz Vinet. Happy birthday, baby. Too.